Вигідно вмостившись у крісельці, Лесо кидав оком по ресторанному залу. В залі стояв гомін голосної розмови, їдкими хмарами клубився тютюновий дим. Оркестр гучно виконував якийсь танець, намагаючись переселити п'яний гамір. Макуха мружився від насолоди. Люблю цю атмосферу, хай йому грець, душа радіє. І, поцілувавши руку Надії Семенівні, додав за три роки на селі я просто здичавів. Це каже людина, яка народилася і виросла в селі, подумав Андрій. Макуха несподівано підвівся. Може, потанцюємо? Божественне бугі-вугі. Потанцюємо, якось без ентузіазму погодилась Богданова. Видно, прозирливі погляди Ващенка таки збентежили її. Пробачте, чемно сказала йому. О, прошу. Це була дивна навіть смішна пара. Крім із низькорослий Петро, що головою ледве сягав підборіддя своєї дами, і висока, гордовита, як героїня скандинавських саг Надія Семенівна, вони відразу виділилися з поміж інших танцюючих, привернувши до себе загальну увагу. Та це нітрохи не збентежило меткого макуху. Він спритно, за пломбом досвідченого фігляра, виконував карколомні па танцю наче б'ючись у конвульсії. Богданова спочатку танцювала несміливо, обережно, але згодом оговталась і хвацько підхоплювала Петрові крутаси. Повернулася за стіл збуджена, розчервоніла, ще вродливіша. Макуха відсапувався, як загнаний кінь. Відчувалося, що обоє знаходять радість і втіху в таких забавах. Кващенко терпляче чекав, чим все це скінчиться. Ще випили. І лише тоді Петро Пилипович розпочав про головне. Ось що, голубе, минулого разу ми з тобою говорили про насушні проблеми життя буття, пригадуєш? Андрій знову підтвердив так от є можливість. Нам може стати в пригоді чоловік Надії Семенівни. Чого ти виречив очі? Чоловік? Ващенко почав заїкатись. Чоловік. А що тут дивного? Він зараз у закордонному відрядженні, а ми з нею просто друзі, правда, Надюшо? Надія Семенівна підтвердила угу, майже з пелюшок. Достоту, та не в тому суть, а в тому, що наден благовірний наш колега медик, професор, доктор медичних наук Ецетера. Збагнув? Макуха підняв угору вказівний палець і багатозначно підморгнув Андрієві. Ващенко ж ладен був провалитися крізь землю. Дурень, телепень, подумки лаяв себе. Притьмом прийняв першу ліпшу жінку, схожу на когось, за героїні драми. Яке безглуздя! А сам тієї Ізольдею вічі не бачив. Однакове ім'я й по батькові спеціальність, то й що з того, збіг обставини тільки. Я бачу, голубе, задоволено всміхався Макуха, що моє повідомлення справило на тебе належне враження. Так, ти не помилився. Відкривається блискуча перспектива. І він пояснив новий надин чоловік, директор солідного науково-дослідного інституту. Потрапити туди мрія для кожного молодого медика. І от у цьому інституті намічаються вакантні місця. Буде проведено конкурс з метою висування свіжих наукових сил. Щастя, само йде їм просто до рук. Передусім потрібні анестезіологи. Зараз це валютна спеціальність. Але ж я не анестезіолог, заперечив Андрій. Ти? З твоєю практикою? Ну як мені втолкмачити в твою голову, що це таке? Повторюю, валюта, те, що колись називалося на вагу золота. Звісно, доведеться засісти за спеціальну літературу, але стопроцентна гарантія. Через два, ну максимум три роки ми кандидати. Збагнув нарешті. Не зовсім. Ти хочеш працювати удвох зі мною? В тому то й річ. Успіх або невдача хірурга, як ти знаєш, великою мірою залежить від рівня анестезії. Признаюся, у мене є задум, тема. Шефом буде професор Діброва, отой самий знаменитий Сидір Потапович, наден чоловік. Я, звісно, можу собі знайти іншого побратима, хоч це й не так легко. Натрапиш на склочника або на нездару. Тебе ж я знаю багато літ. Знаю твої окремі недоліки, але ж у чесності і здібностях твоїх не сумнівався ніколи. По руках? Я ж працюю. Знаю, я теж трудився на селі, та всьому є межа. У нашому з тобою віці, голубе, питання стоїть руба, зволікати годі. А тут така синекура, маден чоловік. Та звідки ти певен, що наден, пробачте, що професор Діброва прийме нас у свої обійми? Не прийме в свої обійми, то не побачить обійми в наді, правда, Надюшо? Свята правда. Видно, вона вирішила бравірувати одвертістю. А Ващенка мучила думка вона чи ні? Я не питаю тебе про згоду, резюмував Петро. Відмовитися від такої перспективи може тільки божевільний. Але ж мене цікавить зовсім інша наукова проблема. Цікавити нас із тобою може тільки те, що реальне. Ти ще не мечніков, а я не богомолець.